má moc budovať, má moc zvíhať, má moc motivovať, má moc premeniať. A dnešné ráno, Pane, Ti ďakujeme za to, že si dobrý Boh. Dnešné ráno Ti ďakujeme za to, Pane Ježišu, že Ty posielaš svoje slovo, aby si budoval, aby si dvíhal, aby si uzdravoval, aby si oslobodzoval a že Tvoje slovo má moc, že Tvoje slovo je pravda. A ja sa tak modlím za každého z nás, Svetý Duchu, aby, aby sme mali väčšiu, väčší hlad po Tvojom slove, uh, väčšiu, väčšiu túžbu ho viac poznať a viac žiť. Pomôž nám, Svetý Duchu, rozumieť Božím hĺbkam. Pomôž nám sa zorientovať v tých veciach, ktoré sú okolo nás. A ja ti ďakujem, Svetý Duchu, že ty si ten radca, ty si ten tešiteľ, ty si ten, ktorý nás uvádzaš do každej jednej pravdy. Haleluja, ti ďakujem, že nie sme sami. A ja sa tak modlím i dnešný deň, aby tvoje slovo nás menilo, formovalo a budovalo. Amen. Haleluja. Amen. Amen. Takže verím, že sme pripravení počuť Bože slovo. A verím, že i na domácich skupinkách sa môžeme a sa vraciame k tomuto slovu preto, aby sme išli hĺbšie, hĺbšie do Božieho slova, hĺbšie, hĺbšie do praktickej aplikácii v našom živote. Takže poďme k Božiemu slovu. Poďme k Božiemu slovu a poďme, uh, uh, poďme na dnešnú tému. A dnešná téma je, ako rozpoznávať falošných prorokov. Sme stále v kázni na hore a je to predposledná kázeň, ktorá a záver tej kázy na hore a pán Ježiš pokračuje v tej kázni a hovorí, ako máme rozpoznávať falošných prorokov. A tak budeme čítať z Matúša zo 7. kapitoly, budeme čítať 15. až 23. verš. Tak poďme spolu, tak ako Židia v Bereji. Viete, Pavol kázal, oni zobrali Tóru, čítali, pozorovali, rozsudzovali a uh, brali Božie veci. A ja vás chcem pozbudiť, nebuďte ľudia, ktorí hltajú všetko. Buďte ľudia, ktorí vedia hľadať Boha a ktorí vedia rozsudzovať. Majte sa na pozore pred falošnými prorokmi. Prichádzajú k vám preoblečení v ovčom rúchu, ale v skutočnosti sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Či oberajú strňa hrozno alebo zbodliačia figy. Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale zlý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani zlý donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v deň posledného súdu, pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? A či sme nerobili mnohé zázraky v Tvojom mene? A vtedy im odpoviem, nikdy som vás nepoznal, odidite odo mňa, pachateľa nepravosti. Veľmi tvrdé slovo. Nikdy som vás nepoznal. A v mojom mene ste robili veci, ale ja vás vôbec nepoznám. Takže dnes budeme hovoriť na tému falošní proroci, respektíve ako rozpoznať falošných prorokov. A mojou modlitbou, túžbou a mojim kázaním je, Pane môj drahý, daj, aby som budoval zbor, aby každý z nás vedel rozpoznať veci. Aby vedel povedať, to je dobré a toto je zlé. A preto aj táto kázeň. Táto kázeň bude smerovať k tomu, aby nám dala svetlo, aby nám dala jas na tú cestu, aby nás usmerňovala v našom živote. Niekedy si prajem, aby sme nemali žiadne problémy v živote. Žiadne problémy. Žiadne starosti. Žiadne choroby. Aby neboli žiadne problémy s ľuďmi, žiadne konflikty. Nech máme stále radosť, nech máme stále pokoj. A verím, že toto je, toto je niečo, čo je v každom jednom z nás. Chceme mať kľud. Nechceme stresy, nechceme e, konflikty. E, každom jednom z nás je túžba po nebi, kde nebudú žiadne starosti, žiadne trápenia, kde budeme, mať stále, kde budeme stále v Božej prítomnosti. Ale stále ešte sme v tomto svete. Kde je hriech, kde vládne knieža tohto sveta, Biblia hovorí, Pavol hovorí, že v tomto svete vládne knieža tohto sveta, čo je diabol, a preto čelíme problémom a budeme im čeliť, pokiaľ budeme v tele na tejto zemi. Niektoré naše problémy sú zdravotné, niektoré rodinné, niektoré sú pracovné problémy. Ale dnes budeme hovoriť o problémoch, s ktorými církev zápasí už 2000 rokov. A to je s falošnými prorokmi. A žijeme v dobe, kedy sa ľudia snažia mixovať Božie slovo s ľudskými názormi. Neviem, či ste troška sledovali to, čo sa dialo v parlamente. Uh, jeden z poslancov uh, za jednu liberálnu stranu sa postavila a chceli tlačiť e, zákon o homosexuáloch, tak povedal, že i pán Ježiš by za toto zahlasoval. A ja som bol vďačný Bohu, ja som bol vďačný Bohu, že sa hneď dvihla lavina a hneď ďalší poslanec zreagoval, že, že keby bol tu pán Ježiš, že by zobral bič, aby všetko vyhnal odtiaľ preč. Hovorím, pane môj drahý, kde, kde sme to, kde, kde sa, kde mixuje všetko, e, dokopy s Božím slovom, Hovoríme o sebe, že sme kresťanský národ, ale len veľmi málo kresťanov sú skutočnými kresťanmi. Žijeme v dobe tolerancie. No skúste povedať, že homosexualita je hriech. Že toto je hriech, že to je prevrátenosť. A ja vás pomaly zavrú v Európskej únii. Pretože nie, sme, že nie ste tolerantní. Pretože že, že ste pomaly rasista. Žijeme v dobe tolerancie. Tolerancia končí, keď povieš, že ja verím v Ježíša Krista. Tam to, končí tolerancia. V kázni na hore Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov rozpoznávať falošných učiteľov a prorokov. A možno sa nekáže veľa o tom, ale mali by sme vedieť, že táto otázka je stále dôležitá aj dnes. Skoro vo všetkých Pavlových a Petrových listoch nachádzame upozornenia proti falošným prorokom. Ja nechcem hovoriť, že čo mám najradšej z Biblie, lebo celá Biblia je Bože slovo. Ale veľmi milujem pastorálne listy. Pavlove, keď píše Timoteovi, Titovi. Ja som schopný to čítať stále a stále. A keď si čítam Pavlové listy, Petrové listy, si všimnite, koľkokrát varuje a hovoria, dávajte si pozor. Vyšli do sveta, neverte každému duchu, rozsudujte, skúmajte. Čiže mnohokrát v týchto, by som povedal, celé tieto listy sú popredkávané niečím. Keď píše Paul do Galácie, hovorí, dávajte si pozor na toto, keď píše do Fezu na toto, na toto, na toto. Ježiš uh, nazýva falošných prorokov dravými vlkmi v vočom ruchu. Niektorí falošní učiteľi ani nevedia, že sú vlkmi uh, v ovčom ruchu. Oni o tom ani nevedia, že zvádzajú druhých. Myslia si, že sú ovce, ale sami sa nechali zviesť. Takže otázka dnešné ráno je, prečo Ježiš hovorí, aby sme boli na pozore pred falošnými prorokmi. Prečo je to tak dôležité? Alebo prečo o tom kážem? Poprvé, pretože ľudia, ktorí uveria falošným prorokom, chcú, aby sa ich život zmenil k dobrému, aby sa veci zlepšili. Viete, koľko ľudí je úprimných? Úprimne chce, aby sa ich život zmenil. Aby sa zmenila ich situácia. A hľadajú. Hľadajú, myslia to vážne, myslia to úprimne. Majú dôveru, majú rešpekt voči tým uh, prorokom alebo učiteľom. Ale viete, čo sa deje? Zo začiatku to vyzerá tak, že je to dobré. A že majú eufóriu, majú nádej. Ale koniec je zlý stanú sa oklamanými otrokmi falošného učenia a nešťastnými ľuďmi. Prečo? Viete prečo? Pretože nikdy nezdravé učenie nikomu nepomôže, ale ho zotročí. Nikdy falošní proroci, ktorí prinášajú falošné náuky, postoje, názory, nikdy ľuďom neprinesú slobodu, ale ich zotročia. Po druhé, prečo o tom kážeme? Prečo je to tak dôležité? Pavol, Pavol píše Timotejovi. 1. Timoteja 4.16. A Pavol píše, daj pozor na, na seba. No, iný preklad hovorí na svoje správanie, ako žiješ. A na učenie. Buď v tom vytrvalý, lebo keď to budeš robiť, poslúžiš k spaseniu sebe, ale i svojim poslucháčom. Jedná sa tu o väčší život to nie je jedno, v čo ja verím a ako ja žijem. Minulý týždeň sme hovorili o úzkej a širokej bráne. A jedna z kľúčových myšlienok bola, že ľudia, ktorí si myslia, že vojdu úzko bránou, si myslia, že automaticky kráčajú po úzkej ceste. Ale to tak nie je. To tak nie je. Ty môžeš vojsť úzko bránou a môžeš kráčať po širokej ceste. Prečo je to tak dôležité? Pretože sa jedná o väčší život. Nie je, nie je jedno, v čo veríš a ako žiješ. Preto Paul hovorí, dávaj pozor, Timotej, na svoj život, ako žiješ a na to, čo učíš. Po tretie, falošní proroci nie sú ľahko rozpoznateľní. To je to, čo o nich hovorí Ježiš. Vyzerajú dobre, vyzerajú plný lásky, vyzerajú veľmi milo, ale hlboko vo vnútri sú drávými vlkmi a falošnými prorokmi. Nie sú v čistom učení Božieho slova. Neviem, či si všimli, mnohí z nich hovoria o pokoji, o miery, o láske a milo sa správajú, usmievajú sa. Po štvrté, Pavol hovorí, te, prečo sa o tom káže. Pavol hovorí Timotevi, že ak budeš učiť církev o tom, dávať pozor na učenie, správne viesť ľudí, budeš dobrým príkladom služobníka Ježíša Krista. A po piaté, pomôže to tebe, keď budeš počuť niečo, keď budeš vidieť niečo, keď budeš čítať niečo, aby si vedel rozsúdiť, čo je dobré a čo je zlé, aby si dorástol do Kristovej zrelosti. Pretože a zrelosť je rozpoznávať, čo je dobré a čo je zlé. Toto je Božia zrelosť. Biblia hovorí, aby ste vedeli rozpoznávať dobre od zlého. Vtedy je človek zrelý. Niekedy nevieme veci ani vysvetliť, keď počujeme alebo vidíme, ale vnútri cítime nepokoj. Vy to neviete vysvetliť, nevieme to vysvetliť, nevieme to zadefinovať, ale mám nepokoj, viem, že toto, čo sa deje tu, nie je správne. A na druhej strane vieme, že Boh dal do cirkvi dar rozlišovania duchov. Je to jeden z darov. A ja som presvedčený, že tento dar v zvlášť posledných dňoch bude veľmi dôležitý. Pretože za každým učením stojí nejaký duch. To nie je len samo od seba. Ježiš povedal, že skrze ich ovocie ich poznáme. No a ak by som sa vás opýtal, čo je, čo je, čo je ovocie? No povedzte mi, čo je ovocie? Viete, čo by povedalo veľa kresťanov? Keď ľudia sú dotknutí. Keď ľudia sú uzdravení. Keď ľudia cítia niečo od Boha keď, keď, keď ľudia sú radostní, keď sa cítia viac sebavedomo, keď sa dejú zázraky, keď sa vyhaňajú démoni. Ale všetko toto nie je znakom toho, že v tom je Boh. Môže a nemusí. Môže to byť aj práca zlého. Biblia hovorí 2 Korintianom 11, 12 až 15. Paul hovorí, čo však robím aj naďalej budem robiť, aby som prekázal snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. To sú falošní apoštolovia, stiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa premieňa v aniela svetla. Tu ste? Nie je teda veľkou vecou, keď sa jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti ale ich koniec bude podľa ich skutkov. Pavol hovorí, že diabol sa premenia na aniela svetla. Takže ak to nie sú zázraky, ak to nie je nejak, to, že cítim, to, že mám radosť, to, že mám nejakú eufóriu, to, že vyháňa niekto démonov, ak toto nie je ovoce, podľa čoho máme rozsudzovať, tak podľa čoho máme rozsudzovať? Čo hovorí pán Ježiš? Podľa ovocia ich poznať. A aké hlavné ovocie by sme mali hľadať? Keď ty niečo vidíš, keď ty niečo počuješ, keď ty niečo čítaš, chcem vám povedať jednu vec. Ovocie sa nerodí zo dňa na deň. Počúvajte dobre. Ovocie nebude z noci na ráno. Ani v záhrade mi nenarastie uh, sli, uh, slivky, nemáme zo dňa na deň. Ovocie u týchto ľudí neuvidíš zo dňa na deň. To chce čas. To chce čas je to proces. Ale keď sa pozeráme do Biblie, vidíme dva hlavné ciele ovocia, ktoré by sme mali hľadať. Poprvé charakter. Akí ľudia sú vo svojom charaktere? Akí ľudia sú vo svojom správaní? Uctievajú Ježiša v pokore? Uctievajú Ježiša v poddanosti? Žijú závislý život na Ježišovi? Čo skutočne hľadajú? Hľadajú naozaj Božiu slávu alebo svoju slávu? Charakter hovorí o tom, kto si. Ale charakter nie je dosť. Pretože sú ľudia, ktorí majú dobrý charakter a ešte stále sú falošnými prorokmi. Čo je druhým ovocím? Je samotné učenie. Biblia hovorí, že, Biblia hovorí o ovoci našich úst. To, čo je v srdci, hovoria ústa. A Pavol, keď píše, píše do Efeského zboru jeden veľký, jeden, jednu veľkú pravdu, skutky 20, 27 až 31. Všimnite si tu prvú vec, Pavol hovorí, nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú Božú voľu. To znamená, že bol vyvíjaný tlak na ňo, aby nekázal všetko. Toto nie je len tak tam na parádu napísané. Boli tlaky a boli, boli protivenstva, aby prestal kázať v určitých oblastiach. Ale Pavol hovorí, neprestal som a nenechal som sa zastrašiť, ale som kázal celú pravdu Božiu. Tento verš je veľmi dôležitý, pretože keď budeme rozoberať, čo je zdravé učenie, zdravé učenie káže celú pravdu Božiu, nielen nejaké kústky. Hej. Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svety ustanovil za pastierov, aby ste pásli církev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Pavol, Pavol si zvolal uh, starších zo zboru z Efezu. Nešiel do Efezu uh, uh, na svojej misijnej ceste, pretože nemal čas a tak si ich zvolal na jedno miesto. A hovorím tieto slova. Bol to veľmi veľký zbor, veľmi veľký zbor. A hovorí dve veci prídu zvonka a spomedzi vás samých postanú ľudia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci. Všimnite si dve veci. Zvonka a zvnútra. Zvonka a zvnútra. Postanú spomedzi vás ľudia, ktorí sú znovu zrodení, ľudia, ktorí sú plní Svetého Ducha. Spomedzi vás povstanú. Ako je možné, že človek sklzne? Pamätáte si z minulého týždňa, kázeň. Ako je možné, že človek sklzne z úzkej cesty na širokú? keď prežil znovu zrodenie, keď prežil odpustenie hriechov. Ja som hovoril o dvoch veciach. O tom, že nevydá všetko Bohu a tú druhú vec, že sám začne chladnúť a vedome sa zriekať veci a vedome začne kráčať zlou cestou. Pane Ži, Pavol hovorí veľmi vážnu vec, spomedzi vás samých postanú. A pozrite sa, čo budú robiť. Budú hovoriť prevrátené veci a ich cieľom bude trhať ľudí a, a ťahať ich za sebou. všetko musí byť testované Bibliou. A toto ovocie by si mal hľadať. Charakter a samotné učenie. A ovocie nezistíš zo dňa na deň. Niektoré veci musíš pozorovať dlhšiu dobu. Ježiš povedal, že po ovoci ich poznáme. Takže aké sú znaky falošného učenia, ktoré by si mal vedieť rozpoznať? Aké sú znaky? Nemusia byť naplnené všetky body. A možno, že by si ešte sám dal niečo aj k tomu viac. Ja vám uvedem niekoľko bodov, aby, aby sme vedeli, aby, aby sme sa naučili, vedeli rozpoznávať. Tá, takže aké sú znaky falošného učenia? Poprvé, nadmerné zvýrazňovanie niektorých oblastí učenia z Biblie. Ja nehovorím o islame teraz, hej, ani o buddhizme. <laughs> Lebo toto sa dosť ľahko dá rozpoznať. Hej. Nadmerné zvýrazňovanie niektorých oblastí učenia. To znamená, že falošní učiteľia, falošní proroci vyberú niektorú časť z Biblie a idú s ňou až do extrému. Neustále o nej kážu, neustále ju zdôrazňujú a táto téma sa stane ako ich hobby. Hej. O nič inom nepočujete len o tom. A ide to až do extrému, až za normálnu hranicu. Ale Pavol hovorí, že kázal som celú pravdu Božiu. Čiže zdravé učenie káže celú pravdu Božiu, všetko, čo je v Biblii. Boh nechce, aby sme žili len na nejakých vybraných veršoch, ale na celej Božej pravde. Takže prvý znak falošných prorokov, učiteľov je, že vytrnú kont- nejaký kontext Biblie a len o tom kážu, dávajú prílišný veľký dôraz na tieto veci a ostatné veci nekážu. Nekážu o ostatných veciach, čo sú v Biblii. Po druhé, ďalší znak. Pracujú skrze pokušenie. To, čo oni robia, je toto. A majú na to veľkú charizmu. Dobre poznajú ľudskú povahu. To znamená, že vedia, čo ľudia radi počúvajú. Ale ich učenie buduje ľudské ego v živote človeka. A zrazu sa zjavia ako tí, ktorí vedia naplniť duchovné potreby ľudí. Hovoria ľuďom, že oni sami sú tými vynimočnými. Že sú tí najduchovnejší. Ale problémom je, že neriešia problémy ľudí v ich koreni hlboko, to znamená, že nejdu do hĺbky. Nejdu do hĺbky s riechom v živote človeka, nejdu cez hlboké úprimné pokáne s ľuďmi, nejdu cez hlbokú premenu, ale idú veľmi plítko a veľmi povrchne. Ja som tu, ja tvoje problémy vyrieším. Ja som ten najduchovnejší. Ja som ten výnimočný. A viete, keď zoberiete preč posolstvo hriechu, tak máte blúd. Tak máte falošné učenie. Tretia vec. Biblia hovorí, tej druhej veci, Biblia hovorí, viete čo hovorí, že Pavol hovorí, že v posledných dňoch prídu ľudia, ktorí budú mať aké uši. A budú čo robiť? Budú si zháňať učiteľov, aby počul len to, čo chcú počuť. Hej, ľudia, ja toto nechcem počuť o hriechu. Mne ty nerozprávajú o hriechu. Ja chcem len dobre proroctva o sebe. Ja chcem len, aký som ja, veľký. Mne o hriechu nekáž. Mne o premene života nekáž. Mne o hlbokosti pokania nekáž. Ja toto nepotrebujem. Ja chcem počuť len dobré veci o sebe a budú si zháňať takýchto učiteľov, pretože budú mať srvlevé uči, lebo nebudú chcieť počuť pokanie. Nebudú chcieť počuť e, zmenu a premenu hlboku života. Po tretie, ponúkajú falošné proroctva. Falošné proroctva v zmysle manipulácie s ľuďmi, aby veci robili. Poviem vám príklad. Sľubujem špeciálne pozície, sľubujem špeciálne požehnanie. Ale všetko to sa deje na telesnej úrovni, aby vzbudili u ľudí to, že sú ľudia výnimoční. Ó, sestranná, ja ťa vidím ako ďalšiu premiérku v našom štáte. Ty budeš požehnaná, ty budeš pomazaná, ty budeš výnimočná. Ó, Vierka, ja ťa vidím ako človeka, ktorý bude riaditeľom v tvojom podniku. A začnú manipulovať. Začnú hovoriť tie sladké reči čo ľudia radi počujú. No, kto by to rád nepočul, že budem riaditeľom podniku? Hej. Že budem premiérkou, wow. Kto by to rád nepočul? Ale to všetko je na telesnej úrovni. To, to, tie sladké reči, to, aby to dvíhalo ľudské ego. Božie proroctvo nie je na to, aby ťa tlačilo niečo robiť, ale je na potvrdenie. Ja som priniesol proroctvo, Jero, pre teba. Ja neviem, čo sa deje, ale verím, že Boh hovoril ale bude to potvrdením toho v tej situácii, ktorej ste. A ty to vieš. To nebude niečo, čo ťa bude nútiť robiť niečo, aby ty si dokazoval niečo. Hej. A toto je veľký rozdiel. Božie proroctvo, keď Boh posiela, je na potvrdenie. Ľudské na telesnej stránke proroctva, ktoré padajú, je na to, aby vzbudili dojem u ľudí, akí sú vynimoční, aby ich nutili niečo robiť. Viete, keď Boh povie proroctvo, Teraz ma rozumiete dobre. Ty nemusíš robiť preto nič, ono sa to naplní. Ale ma rozumiete dobre. To neznamená, že sa nebudeš modliť, že nebudeš sa nechať meniť Bohom tak ďalej. Ale ja nemusím dokazovať nikomu nič. Ak Boh hovorí do môjho života proroctvo, ja nemusím lakťami sa dobíjať a robiť si cesty a ja sám robiť tú cestu, aby ja som dosiahol toto proroctvo. Nie, Boh to spraví za teba. Počúvaj dobre. Ak je to Bože proroctvo, Boh sa postará. Ak Boh dal Jozefovi sny a dal mu prorocké videnie, Boh sa o neho postaral. Že ho vytrhol z väzenia. Kto by ho dostal von z väzenia? On bol vo väzení. Z ľudského hľadiska nemal šancu. Nevyšiel by. Potifar bol veliteľ telesnej stráže. On nemal žiadnu šancu. Ale keď Boh hovorí, tak Boh sa postará, ty nemusíš robiť nič, ty sa nemusíš dobíjať. Mne Boh hovorí, ja musím toto, ja nemusíš to robiť. A dávaj dobrý pozor teraz, čo ti poviem. Buď opatrný, čo počúvaš a čo bereš od ľudí. Na môj život padlo veľa proroctiev, niektoré boli mimo, niektoré boli správne. Boh potvrdzuje veci. Boh potvrdzuje. Boh neudrie porodstvo také, že zošokuje všetkých ľudí dokola, všetci sú hotoví, nastane chaos, nastane panika. Toto nerobí Boh. Boh potvrdzuje. Počúvaj dobre, bol som v Dánsku, ja som hovoril to proroctvo. Bol som v Dánsku a jedna, pani, jedna sestra, ktorá má dar proroctva v zbore. Dar proroctva, hej. Na, po, po bohoslužbách prišla za mnou a začala prorokovať. A ona, ne, ona ma nepozná, ja som s ňou nebol. Ja, ani, ja ju nepoznám ju a začala prorokovať nad môjim životom. A hovorí, preto to, čo sa deje v tom, že tie, tie trápenia, tie boja, tie zápasy, ktoré máš, to je preto, aby Boh ťa pokoril. To je preto, aby Boh ťa zmenil. To je preto, aby Boh ťa pripravil na väčšie veci, ktoré sú pre tebou. A začala prorokovať asi 10 minút. A ja som začal plakať. A viete čo, ja som vedel, že toto je Boh. Prečo? Pretože toto je v mojom srdci. Toto bolo potvrdenie toho, čo je v mojom srdci. To nebol nejaká pecka chaos, ktorá ma rozvratila, že som bol teraz chaos. Ja som vedel, že toto je od Boha, pretože toto je hlboko v mojom srdci. Božie prorodstvo je na potvrdenie. Tu ste. Dávaj pozor, komu veríš a čo berieš. Never ľuďom. Never ľuďom. Never ľuďom, ale ver Bohu. Ver Bohu. Ak Boh bude hovoriť, Boh bude potvrdzovať. Správne prorodstvo bude potvrdením toho, čo ti Boh zjavil. A Boh stojí za tým prorodstvom, On to naplní. Ty sa nemusíš báť. Ak ľudia prídu za tebo, začnú ti prorokovať všelijaké iné veci, povedz mu, zastav sa, ja o tom neviem. Mne to Boh nepovedal, tak stoj. Werner Kiesel hovorí, keď bol seniorom pastorom, teraz je na dôchodku, hovorí, že bolo zaujímavé, že koľko mailov som dostával od rôznych pastorov, ktorí hovorí, ja cítim, že mám prísť kázať do tvojho zboru. Ja by som mal... A viete, čo povedal? Hovorí, je to zaujímavé, že ja o tom neviem od Boha. Nie je to zvláštne? On ich nepozval samozrejme, hej? ale hovorí, oni to vedia, ale ja to neviem, mne to Boh neukázal, to je zaujímavé. Hej? Takže ich poslal preč. Hej? Po štvrté, budujú si fankluby. Opäť a opäť nám Biblia hovorí, že falošní proroci budú viazať ľudí na seba a nie na Boha. Charizma má jedno veľké nebezpečenstvo a to, že priťahuje veľa ľudí. Počúvaj dobre. A to môže byť v cirkvi, to môže byť v politike a to môže byť vo firme. Ale charizma, ktorú nám dal Boh, nie je na to, aby ja som ťahal ľudí a viazal ľudí na seba, ale by som viazal ľudí na Ježíša Krista. Počúvaj dobre. Vieš, ako rozpoznaš falošných ľudí? Takže viažu ľudí na seba. Oni sú tým centrom, oni rozhodujú o tvojom živote. Zdravý človek viaže ľudí na Ježiša Krista. Na Ježiša. Ja ti pomôžem v tejto ceste. Poď, keď si sa znovu zrodil, ja ti pomôžem, ale ja ťa budem viesť ku krokom, aby ty si sa modlil, aby ty si hľadal Boha, aby ty si dával desiatky, aby ty si prišiel na bohoslužbu, ja ťa už voziť nebudem, aby ty si hľadal Bo- Božiu pomoc, keď si v ťažkej situácii. Vidíte ten rozdiel? Tu ste, vidíte ten rozdiel? Falošní proroci viažu ľudí na seba. Boží ľudia, Boží učiteľia viažu ľudí na Ježiša Krista. A povedia, Ježiš, ty budeš závislý na Ježišovi, nie na mne. Ja ti pomôžem, ale nebudeš na mne závislý. A toto je veľmi dôležité. Napájať ľudí na Boha. Kdekoľvek v zbore sa deje to, že nejaký charizmatický človek postane a len na neho sa ľudia točia, len okolo sa neho točia ľudia, len viaže na seba. Je to zlé, je to chore. Je to nezdravé, je to nebiblické. Ty potrebuješ viazať ľudí na Boha. V akejkoľvek službe si potrebuješ učiť ľudí, aby verili Boha, hľadali Boha. Po piaté, majú ubité svedomie. To znamená, že nie sú ochotní robiť pokánie. A keď im hovoríte o zlom jednaní, oni sú sami o sebe presvedčení, že robia dobre. A oni nepotrebujú robiť pokánie, pretože robia veci stále správne. nepotrebujú robiť pokanie. Pretože ich svedomie je ubité. Po šieste, chcú byť oveľa duchovnejší ako tí druhí. Falošní proroci a falošní učitelia ti povedia, že ak budeš nasledovať ich učenie, budeš oveľa duchovnejší ako druhý. Budeš viac špeciálny ako druhý. Budeš vynimočný. A viete, čo nás Biblia opäť a opäť učí? Učí o pokore. Biblia nehovorí o píche. Biblia nehovorí o seba vyvyšovaní, ale Biblia hovorí o pokore. A títo falošní ľudia nie sú tými navonok, čím sú vo vnútri. Počúvajte dobre. Vo vnútri sú iní, ako sa javia navonok. Takže môžeš vidieť tieto znaky. Ale my nie sme tu, aby sme teraz behali po Slovensku a hovorili, toto je dobré, toto je zlé. Čo hovorí Ježiš? Ježiš hovorí, aby si dával pozor na seba. A on hovorí, že nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva. Nie každý, kto vyháňa v mojom mene démonov, uzdravuje, prorokuje. A veľa ľudí povie, keď niekto vyháňa démonov, keď niekto uzdravuje, keď niekto hovorí proroctva v mene Ježiš, tam musí byť Boh. A veľa kresťanov to rozsudzuje takto a cestuje, aby zažili špeciálne pomazania po celom svete. Ale Ježiš hovorí, že toto nie sú znaky. Toto by si nemal v prvom rade hľadať. Čo hovorí Ježiš, je toto nikdy som vás nepoznal. Odídite odo mňa, páchateľa nepravosti. Kresťania majú autoritu v mene Ježiš vyháňať démonov. Máme uzdravovať, máme prorokovať. Ale toto nie je cieľ. Toto nie je to hlavné. Ježiš povedal, nikdy som vás nepoznal. Čo to je za výrok? No keby v nejakom inom mene Budhu uzdravoval, tak dobre, ale v mene Ježiš uzdravoval, v mene Ježiš vyháňal démonov. Čo je to za výrok? Veď Boh pozná každého. O čom tu hovorí Ježiš? Kto sú ľudia, ktorých Boh pozná? A odpoveď máme v tomto texte. To sú tí, ktorí činia voľu nebeského Otca. A to je viac ako len proroctvo, to je viac ako len uzdravenie, to je viac ako len vyháňanie démonov. To je o spôsobe života, to je ako žiješ, ako reaguješ na Bože slovo. O, to je o tvojej dennej poslušnosti, nasledovaní Boha, to je viac ako uzdravenie. Nakoniec ty môžeš byť aj 5 krát uzdravenie, aj tak raz musíš zomrieť. Aj tak raz zomrieš. To je viac, ako len robiť divý zázraky. To je o tvojom dennodennom živote o dennodennom nasledovaní Ježiša Krista, o dennodenej hlbokej premene závislosti na Bohu. To je o spôsobe života, ako žiješ ty a ja. Potrebuješ mať a budovať úzky vzťah s Ježišom v modlitbe, v čítaní Biblie. Potrebuješ prichádzať v nedelu na Bohu, aby si počul Božie slovo, pretože viera je z počutia Božieho slova. Viera je z počutia Božieho slova. budovať vzťah s Ježišom je oveľa dôležitejšie ako to, čo robíš. A teraz to neznamená, že to, čo robíš, nie je dôležité. Ale cieľ v tvojom živote musí byť o vzťahu k Bohu. O vzťahu k Bohu. Viete, na konci, keď sa stretneme s Bohom, Boh sa ťa nebude pýtať, čo všetko si pre Neho urobil. Ale opýta sa ťa jednu otázku. Poznáš ma? Jeho nebude zaujímať, či si priedol 100, 300 tisíc ľudí k Bohu. Opýta sa, poznáš ma? Posunul si svoj vzťah so mnou dopredu? Dovolil si mi, aby, si, aby som ťa hlboko premienal? Konal si naozaj moju vôľu? Hľadal si moju tvár, keď si bol na tejto zemi? Zomieral si sám sebe? Tu ste. A vzťah je oveľa viac, ako len robiť divia zázraky. My potrebujeme robiť, vy viete dobre, že sa modlíme za ľudí. Modlíme sa za uzdravenia, modlíme sa za ľudí, aby boli slobodní, aj to budeme robiť. Ale toto nie je cieľ. Toto nie je cieľ. Aké sú znaky zdravého učenia? Zdravé učenie, alebo zdraví ľudia, zdraví učiteľa prinášajú celú autoritu Biblie. Veria, že celá Biblia je autoritou. Biblia je meritkom pre všetko, čo ľudia hovoria a kážu. Ona sa nikdy nemýli. Viete, <laughs> príklad, že rozprávate sa s človekom, ja viem, že Biblia toto hovorí, ale. No, ale. A už sme stratili normálnu pôdu pod nohami, aby sme mohli diskutovať ďalej. Ale. Už je koniec diskusie. Pretože môjim meritkom je Biblia. A preto potrebujeme kázať celú Bibliu. A ja vás chcem poprosiť, aj vyzvať, aby ste sa modlili, aby sme ako Boží služobníci kázali celé Božie slovo. Celé. Od hriechu až po vytrhnutie, až po druhý príchod, všetko. Aby sme kázali celú Božiu pravdu. Po druhé, znak zdravé učenie, že obraz Boží je zjavením skrze Bibliu. Je zjavená celá osoba Boha v kázniach, Boh Otec ako autor života, Syn každý, kto verí v Neho, bude spasený. A Duch Svetý, ten tiahne ľudí k Ježišovi, aby ho, aby ho oslávil. Tri osoby. Trojjediný Boh. Je zjavená celá Božia osoba. Po tretie, je založené na práci. Je, je, Ježiš je centrom všetkého. Pavol povedal, že kážem Krista, kážem toho ukrižovaného Krista. Tak veľa ľudí sa snaží priniesť filozofiu, ľudskú pravdu, eh, iba časť Biblie, ľudské poznanie. Ale cieľom je, a otázka je, je Ježiš centrom? Je Ježiš centrom našich chvál? Je Ježiš centrom tejto kázne? Je Ježiš centrom tvojich modlitieb? Je Ježiš centrom tvojho života? Je Ježiš centrom mojej, mojej práce v práci? Kto je? Ja, moje ego, ľudia, veci. A takisto vás chcem poprosiť, modlite sa za zbor, aby Ježiš Kristus bol centrom uctievania. Aby nikdy tu nebolo show robené. Aby tu nikdy nebolo divadlo robené. A ja vám poviem, že môžeme robiť divadlo. A som hovoril o charizme. Nech Boh nás zachová, aby sme zneužívali charizmu. Je tak ľahko prorokovať a sľubovať vám prorodstvo veci, keď ste tu vpredu, keď máme výzvu. Ale nech Boh stráži moje srdce, aby som povedal to, čo príjmam od Boha. Nič viac a nič menej. Je tak ľahko manipulovať, tak ľahko nasľubovať, to nie je problém. To nie je problém. Po štvrté je to založené na práci Ducha Svetého. To znamená, že Duch Svetý je v centre. On nás vedie k svetosti. Svetosť to znamená, že môj život sa potrebuje neustále meniť. V kázniach, v životoch týchto ľudí, zdravých učiteľov, vidieť, že ľudia sú závislí na duchu svetom. Sú závislí na poznávaní jeho viac. Na jeho vedení viac a viac. Modlia sa k Svetému duchu a prosia o rozsudzovanie veci, o zjavenie Božej vôle. On je centrom. Božia vôľa je centrom v ich živote. Po piaté, zdravé učenie vedie do lokálneho zboru. Boh chce, aby každý, bol člo, aby každý človek bol začlený do miestneho zboru, do rodiny. Viete, také, e, také proroctva ja cítim, ja vidím, že pán Boh ma volá, aby som doma uctieval Boha, a nie v nedelu na bohoslužbách. Vám chcem povedať, že toto nie je Svetý Duch. Toto ani na to neskočte, nenalete. Prečo? Pretože Boh volá ľudí do miestneho lokálneho zboru do miestneho lokálneho zboru. A také všelijaké zjavenia a, a, a proroctva to nie sú od Svetého Ducha. Preto, prečo? Pretože Biblia nám hovorí, buďte, neopúšťajte miestny lokálny zbor. Buď ste zasadení v miestnom lokálnom zbore. Každé zdravé učenie vedie do miestneho lokálneho zboru. A tu je kladený na, e, dôraz na zbor nie ako na inštitúciu nejakú, ale na súčasť tela Kristovo. My sme súčasťou tela Kristovo. Počúvajte, bratia a sestry, sme súčasťou tela Kristovo. Viete, znie to tak duchovne, že ja nepotrebujem byť súčasťou nejakého zboru. Je to tak duchovne. A je to tak ťažko rozpoznať. A preto potrebuješ byť hlboko zakorenený v Bohu. Hlboko zakorenený v Bohu, aby si vedel rozsudzovať veci. Ale zdravé učenie vedie do lokálneho zboru. Vedie k úcte lokálnemu zboru. Vedie k podriadovaniu sa, vedie k službe vzájomnej, k odpusteniu, k lásk. A počúvaj dobre, čokoľvek by sa dialo v tvojom živote, akékoľvek zranenie, akákoľvek vec, neopúšťaj zbor. Neopúšťaj zbor. Nikdy. Nikdy. Keď si myslíš, že sa to zmení inde, nezmení sa to inde. Keď to nevieš riešiť, ty v svojom živote tu, nevyriešiš to nikde. Ak nie si ochotný riešiť veci, nevyriešiš to inde je zamerané na väčnosť. Posledný bod. A s tým ukončíme. Učenie nie je len pre tento svet, zdravé učenie, ale je pre väčnosť. A toto je hlavný cieľ. Aj keby si bol 12 krát uzdravený, aj tak raz musí zomrieť. A toto nie je len o tomto živote, ale o väčšnosti. Aj keby si tu musel strádať v svojom živote boje, zápasy, aj keby si musel uh, uh, žiť život ako misionár, kde si uh, na púšti a, a v hrozných podmienkach. To nie je o tomto živote, to je o väčšnosti. Tu ste? Hej? To je o väčšnosti. A väčšnosť je viac ako terajší život. Hej? Vo väčšnosti nebudú žiadne problémy. Všetko bude vyriešené. Nebudú žiadne choroby, nebudú žiadne zápasy, nebudú žiadne starosti. A toto má byť náš hlavný cieľ. Väčšnosť. Pavol povedal, že žije pre väčnosť. Ja žijem pre toto. Mal mnoho trápení. Hovorí, bol o hlade, bol o smede, nemal niektoré veci, nemal kde bývať, bol, bol ozbijaný, bol, bol zbytý. Na druhej strane mal zase hojnosť, ale hovorí, to všetko raz pominie, ale ja sa raz stretnem s Bohom a ja žijem pre väčnosť. A preto, keď stál pred tým, ako ho išli popraviť, hej, história hovorí, že mu stiali hlavu e, za čias Nera, e, keď bol vo väzení, tak hovorí Timotejovi, keď píše, Hovorí Timotej, ja som dobehol beh, ja som dobojoval boj. Ja viem, že zomriem teraz, ale ja viem, že ja sa stretnem a moja koruna je odložená hore u pána. Ja som urobil, čo som mal. Nie je to nádherný, nie je to, nie, nie je to nádherné, keď človek sa pozrie za svoj život, povie, ja som urobil, čo som mal. Pán Ježiš nikdy nelutoval ani jednu hodinu, ani jeden deň života na tejto zemi. Nepovedal, že ja som premárnil čas. A pošlo Pavel povedal, dobehol som. Urobil som to, čo som mal. Vieru som si zachoval cez všetky boje, zápasy, cez všetky zranenia a ja neviem, čo všetko musel prechádzať v svojom živote. Starosti, trápenia. A ja som pripravený sa stretnúť a zobrať si veniec. Vieš, kde ideš. Vieš, kde budeš tráviť väčnosť. Ak si, si v situácii, že Boh tebe hovoril ohľadne miestneho zboru, zostať napojený na, miest, na miestný lokálny zbor, na telo Kristovo. Keby sa dialo čokoľvek. Ďalšia aplikácia, závere. Čítaj a medituj Božie slovo. Hej. Čítaj a medituj Božie slovo. Pretože doba bude čím ďalej tým viac vážnejšia. Ak nebudeš hlboko zakorený v Bohu, Pán Ježiš hovorí, dávaj pozor na seba. Dávaj pozor na seba aby si nevypadol. Ďalšia praktická aplikácia, buduj vzťah s Ježišom. A toto je priorita, nie aktivity. Možno, že robíš veľa dobrých vecí, ale nemáš čas na Boha. A ja vás chcem poprosiť, tu sa zastavte. Zastavme sa. Tie veci môžu veľmi dobre vyzerať, ale nemáš čas na modlitbu, nemáš čas na Bože slovo. To zmeň, to nie je dobré. Pán Ježiš hovorí, ja chcem mať vzťah s tebou. Zastav sa. Kde tak sme rozbehaní a pod aj rúškom tých dobrých vecí si myslím, že robím veľa dobrých vecí. A Pane Ježiš hovorí, zastav sa a buduj vzťah so mnou a ja ťa povediem. Budovať vzťah s Ježišom to je priorita. To, to nie sú aktivity iba. To je priorita. Aktivity sa odrážajú od tohto vzťahu. Bez Ježiša urobíš množstvo vecí, ktoré Ježiš nechce, aby si robil. A môžu byť pekné a dobré. A posledná vec, počúvaj hlas Ducha Svetého. Uč sa to. On ťa povedie, on ťa bude chrániť. On ti dá signál, keď sa bude niečo zlého diať. On ti dá múdrosť, aby si rozsudil veci. Viete, niekedy si povie človek, ale ja nepoznám celú Bibliu, to nevadí. To nevadí. Čítaj Bibliu, aby si ju poznal ale Duch Svetý ťa povede, Duch Svetý ti dá signál, on ti to zablíka, že niečo nie je v poriadku. Ty to nevieš zadefinovať, ty nie si teológ možno, ale neboj sa. Ale vieš, že niečo, je, niečo ti Duch Svetý dáva ti nepokoj. A buď opatrný, buď triezy. Ľudia, ktorí založili prvú církev, boli jednoduchí ľudia, boli rybári. A keď sa postavili pred veľrádu, pred teológov, tak ti povedali, odkiaľ majú takúto múdrosť. A Duch Svetý im dal múdrosť, keď sa budeš na neho spoliehať. Ale samozrejme, že Duch Svetý ti dá múdrosť, ale ak, ak ak ja, ak nemám vzťah k Božiemu slovu, tak viete, čo sa často deje? Často sa deje to, že Duch Svetý ti zjavuje veci biblické, verše ti dáva do tých situácií, odkrýva ti veci. A preto potrebujem poznať Bože slovo. A tak moja výzva na teba je, buduj vzťah s Ježišom a pôjdi teraz k temu. Ak si ho zanedbal, ak si uh, sa dal do príliš aktivít, uh, zamestnania mnohé veci a si zanedbal vzťah, zanedbal meditáciu nad uh, Božím slovom, vráť sa späť. Vráť sa späť. Toto je dôležité. Vráť sa späť, pretože nepriateľ nespí a on je tak prefikaný, tak taktický stratek. Ak bojuješ s nejakými vecami, zapamätaj si jednu vec. Potrebuješ vyhrať boje a my sme spolu s tebou. Ak nevyhráš boje, nenaučíš sa vyhrávať malé boje, nevyhráš ani veľké boje. A ak sa nenaučíš vyhrávať boje v svojom živote, nevyhráš ich nikde, keď budeš behať kdekoľvek. Hej. Ježiš, my ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že dnešný deň si k nám hovoril a hovoríš slovo o tom, aby sme dávali pozor. Dávali pozor na seba, na učenie, na náš život, ako žijeme. A ti ďakujem, Pane Ježišu, za to, že si Boh, ktorý nás uvádzaš do každej pravdy. A Ty si dal Svetého Ducha a On je tým rádcom, On je tým tešiteľom. On je ten, ktorý pozná všetko, ktorý všetkému rozumie, ktorý všetko preskúma a ktorý vie každú správnu cestu. Drahý Pane, modlím sa, aby v našom živote i teraz v tejto situácii sme sa postali pre Teba ako ľudia, ktorí sú hladní po Tebe a hladní po vzťahu s Tebou. Pane, modlím sa, aby sme stáli pre Tebou ako ľudia, ktorí túžia viac mať vzťah s Tebou, túžia viac poznať Teba, viac poznať Bože slovo, viac sa nechať premieňať hlboko Tebou, viac byť závislý na Tebe, na Svetom duchu. A ja sa tak modlím, Svetý duchu, aby si a nás stiahol, aby si nás odkrýval, aby, aby si hovoril k nám v oblastiach, kde potrebujeme urobiť reformu, kde potrebujeme urobiť krok dopredu. A ja sa tak modlím, aby si sa dotýkal každého z nás na tomto mieste, aby si odkrýval veci, aby sme urobili tie správne kroky. Aby sme urobili tie uh, správne kroky k hĺbšiemu vzťahu za tebou. Haleluja. Pane, ďakujem ti. Ďakujem ti, že si dobrý. Ďakujem ti, že nám ty zjavuješ pravdu. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že môžeme stáť v tvojej blízkosti, prítomnosti. Že aj teraz môžeme ísť s tebe, pane, a ja sa tak modlím, aby si sa dotýkal každého z nás. Ja sa modlím, pane, pri tejto výzve, aby táto výzva bola z Ducha Svetého, aby táto výzva nás menila, aby, aby nás zachránila, zachraňovalo Božie slovo, aby nás hlboko menilo naše životy, motívy, naše postoje. Haleluja. Pane, ja sa tak modlím, aby si pôsobil, aby si, aby si jednal, aby si odkrýval, aby si hovoril Duchu Svety. Halelúja. Vládko, môžeme? Halelúja. Halelúja. Tak ako sme v tomto stišení, ja sa chcem spýtať jednu vec. Ak si na tomto mieste a si neurobil vzťah a nevieš, kde ideš, nevieš, kde kráčaš, nevieš, kde je tvoja budúcnosť, Pán Ježiš ťa volá, aby si prišiel k nemu. Ak si na tomto mieste si dal viac eh, čas aktivitám a, a veciam, možno že dobrým, ale si zanedbal vzťah s Bohom, Pán Ježiš hovorí, vráť sa ku mne buduj vzťah so mnou. Príď k modlitbe, príď k Božiemu slovu. Príď k tomu, čo je základné pre budovanie vzťahu. A nechaj tých množstvo tisíc aktivít nabok. Ale buduj vzťah so mnou. A ja ti budem hovoriť, ja ťa povedem, ja ti poviem, že čo máš robiť. A táto výzva sa jedná o tvoj život, ja ťa chcem poprosiť, aby sme sa mohli spolu modliť. Aby tam, kde si, aby si sa mohol postaviť. Aby sme mohli spolu prísť Bohu. Aby sme mohli spolu vyznať to jedno, Pane, my chceme mať vzťah s Tebou. Ak Boh Tebe hovoril, zanechaj množstvo aktivít, veci, ale príď a buduj vzťah. Ja ťa chcem poprosiť, poď Bohu teraz. Môžeš zareagovať. Môžeš povedať, Pane, ja to myslím vážne. Ďakujem. Pane, ja chcem ísť Pane, ja chcem ísť. Ďakujem za tie ruky. Pane, ja chcem ísť dnešný deň. Ja chcem, ja sa chcem postaviť na Teba, na Tvoje slovo, Pane. Ja chcem urobiť slovo prioritou, chcem urobiť slovo, modlitbu prioritou. Ja chcem urobiť Teba centrom v mojom živote. Ak je to Tvoja túžba, poď sa spolu so mnou modliť. Poď volať Bohu a povedz, Pane, pomôž mi. Pane, odpusti, ak som sa vzdialil, Pane. Pane, odpusti, ak som urobil veci, okolnosti, centrom svojho života. Ja sa chcem vrátiť späť k slovu. Ja sa chcem späť vrátiť k modlitbe. Ja sa chcem späť vrátiť k budovaniu vzťahu s Tebou. Pane, ja Ti chcem vyjadriť vďaku za každú reakciu, za každú reakciu z odvihnuté ruky, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Ježiš, že dnešný deň môžeme vyznávať svoje priestupky, keď sme zlyhali, keď sme urobili veci, aktivity centrom nášho života. A Pane, nedali sme priestor Tebe, nedali sme priestor Svetému Duchu, Jeho hlasu, ktorý k nám hovoril a ktorý sme možno aj ubili. Pane, modlím sa, aby si nám to odpustil. A ja sa modlím, Pane Ježišu, za, a ďakujem Ti za uh, smelosť týchto ľudí, ktorí reagujú na výzvu. Za ich smelosť a za ich ochotu sa meniť za ich ochotu ísť ďalej, za ich ochotu dovoliť Bohu, aby menil ich život, dovoliť Bohu, aby ich bol centrom ich života, aby modlitba, slovo Bože bolo centrom ich života, centrom ich vstávania, ich líhania, aby slovo Bože bolo centrom ich myslenia. Pane, ja sa tak modlím, Pane Ježiš, aby si im pomohol ísť ďalej, aby mohli zredukovať svoje aktivity, aby mohli, Pane, rozumieť, Pane Ježiši, eh, Tvojej múdrosti, ako veci naplánovať a zariadiť aby si im dal sílu, Pane, aby Ty si bol centrom, modlitba, slovo, zbor, aby bol, aby, a služby, slovo, aby boli centrom ich života. A ja Ti ďakujem, Pane, že Ty ich povedeš v ich aktivitách. Že tým dáš, Pane, múdrosť robiť to, čo majú robiť. Že budú robiť tie správne veci v svojom živote. Pane, ja sa tak modlím, aby si ťahol všetkých nás v sebe bližšie. Pane, možno keď sa aj hambíme zodvihnúť ruku, možno keď sa aj hambíme, Pane, a sedíme, ale vieme, že je to o nás. Vieme, že my potrebujeme niečo so sebou robiť. Pane, pomôž, Pane, našej slavosti. Pane, pomôž nášmu životu. Pomôž, aby sme sa zobudili, Pane. Pomôž, Pane Žiši, aby sme opäť, Pane, vyrašili, Pane Žiši, ako tá, tá, tá kvetina, Pane Žiši, ale tá kvetina, ktorá je trváca, ktorá je trvalko. Aby sme, Pane, budovali hlboko vzťah s Tebou aby naše korene boli hlboko zakorenené v Tvojom slove. Aby sme nenaleteli, Pane, hociakému učeniu, hociakému duchu. Pane, ja sa tak modlím za celý tento zbor, aby si ho chránil a zachoval, Bože, od každého blúdneho ducha, Pane Ježiš, od každého blúdneho učenia. Aby nedelu čo nedelu sme prinásali Bože slovo v moci, v autorite, slovo, ktoré je živé, ktoré je mocné, ktoré je práve, aby sme prinášali celú pravdu Božiu, aby sme kázali, Pane, to, čo nie je populárne, aj to, čo sa nepáči nášmu telu. Aby sme priniesli celé Božie slovo. Pane, modlím sa, aby tento zbor bol zborom ohňa Božieho slova. Aby bol zborom, ktorý káže čistú Božiu pravdu. Aby bol, slo, aby bol zborom, ktorý je položený hlboko na Božích slovách, na Božích princípoch. Haleluja, Ježiš, ja ti ďakujem, že keď budeme žiť Tvoje slovo, aj Tvoja moc sa prejaví, uzdravovať, oslobodzovať. Moc, Pane, zachraňovať ľudí. Moc, Pane, vyháňať démonov. Moc meniť každý ľudský život moc prinášať, Pane Ježiši, zmeny do našich životov. Moc zmeniť naše mesto, v ktorom žijeme. Haleluja, Pane, daj, aby naša noha neuhla, ale aby naš, naša noha kráčala priamo za Tebou. Aby naše srdce neuhlo napravo, naľavo, ale aby celé srdce hľadalo Boha. Nehľadalo to, čo sa páči nášmu egu, ale hľadalo to, čo sa páči Bohu. Pane, ja ťa prosím, odpusti nám, ak sme hľadali naše ego, ak sme hľadali to, čo sa páči nášmu telu, ak sme nechceli počuť celú pravdu Božiu, odpusti nám to, Pane Ježiš. A daj nám milosť, Pane, aby sme boli otvorení pre celú pravdu Božiu. Pre všetko Božie slovo. Haleluja, Ježiš, ja ti ďakujem, že si dobrý, že si mocný, Pane, dnešný deň. Že máš moc zachrániť naše duše. Pane, daj nám múdrosť viesť tento zbor, celému vedeniu, daj nám múdrosť, daj nám pokorné, múdre srdcia, daj nám bázeň, Pane Ježiš, daj nám väčšiu, väčšiu závislosť na Svetom Duchu. Haleluja, aby sme poznali jeho cesty. Aby sme nešli po zlých a falošných cestách. Aby sme poznali vôľu Otcov na každý deň. Aby sme viedli tento zbor správnym smerom. Aby sme ho viedli na Bože pastviny, na miesta, ktoré si Ty pripravil. Haleluja, Ježiš, ja Ti ďakujem, že dnešný deň počuješ naše volanie. A že Ty počuješ a chrániš ľudí, ktorí sa modlia k Tebe. Pane, ďakujem Ti, že Ty si väčší, ako akýkoľvek zvod a blúd, Pane Ježiši, v tomto svete. Slávim ťa, vzývam ťa, Ježiš. Vzývam meno Ježiš. A ja ti ďakujem, Pane, že môžem učiť tento zbor Božím princípom, že ho môžem učiť Božím cestám a Božím pravdám. A ja sa modlím, aby aj toto slovo padlo hlboko do úrodnej pôdy. Aby padlo hlboko do našich životov. Aby sme strážili naše srdcia v Kristovi Ježišovi. Aby sme boli na pozore. Pane, ďakujem Ti Ďakujem ti za Svetého Ducha, že sa môžeme opierať o Neho. Že On je tým pravdivým radcom. On je ten skutočný radca, ktorý nás uvádza do každej pravdy. O Svetý Duchu, ja ti ďakujem za tvoje dary. Ja ti ďakujem za tvoju plnosť. Ja ti ďakujem za tvoje poznanie, za tvoje vedenie. Haleluja, ty nám zvedieš do Božieho slova. Ty, nás odkry, ty nám odkrývaš Bože hĺbky a pravdy. Ty si ten, ktorý ho poslal Boh Otec, aby nás viedol, aby nás chránil, a ja sa modlím, naplň nás, Svetý Duch. Naplň nás, na novo, a na novo. Aby naše životy boli menené, aby naše životy boli plné Teba. Aby boli vyprázdňované veci, ktoré nie sú dobré. Aby sme boli plnení Božím slovom. Haleluja, Ježiš, ďakujem Ti za Tvoje slovo. Ježiš, ďakujem Ti, že slovo má moc zachrániť naše duše. Oče, modlím sa, túto mocnú modlitbu v mene Pána Ježiša Krista, aby tento zbor bol centrom Bože milosti a Bože priazne, centrom Božieho slova, centrom Božieho víťazstva. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Halelujá. Amen. Amen. Halelujá. Bratia, sestry, dávajte pozor. Dávaj pozor, čo robíš. Dávaj pozor, čo pozeráš, čo počúvaš, čo čítaš a buď človekom, ktorý rozsudzuje. Nenechaj sa zviezť a povedz, pane, odkry mi veci. Pane, hovor do môjho vnútra. Pane, chcem počuť tvoj hlas. Pane, chcem poznať tvoju pravdu. A Boh hovorí, ja ti nedám kameň, ale ja ti dám Svetého Ducha a On ťa povedie. Amen. Halelúja. Tak nech vás Boh požehná a ja sa teším z toho, že vám môžem kázať Bože slovo z Božieho srdca a učiť vás Bože princípy, pretože všetci potrebuje žiť Bože princípy. Amen. Som strávil hodiny na tejto kázni, ale neľutujem. Pretože viem, že Boh nás učí a Boh nás vedie a chráni. Pretože sa jedná o väčnosť. Haleluja. Tak nech vás Hospodin požehná. Nech vám dá Boh silu, múdro za milosť. Nech dvíha vaše životy. Boh nalomenú trstinu nedolomí. Haleluja. Boh pozná vaše modlitby, Boh pozná vaše zápasy. Boh pozná a vaše líhanie, vaše stávanie. On je dobrý Boh, on je milujúci Otec. A on nechce, aby nikto zahynul, nikto zahynul. Ale všetci došli k poznaniu pravdy. A preto Boh zachránil tvoj život, ale nielen tvoj, ale Boh chce zachrániť aj druhých ľudí.